Aleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, visi, kam dvaša, vai slavē to kungu, aleluja! skan raidījums Mūzika manā baznīcā. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji, kā katru mēnešu trešā, trešdienā, otrā trešdienā, pulkstens astoņos vakarā, atkal ir raidījums mūzika manā baznīcā. Un šodien mans viesis ir ilgi aicināts un gaidīts komponists, ērģelnieks, uh, jā, um, jā, nu, komponists un ērģelnieks lielākoties, ja, Rihards Dubra. Labvakar. Labvakar priecājos jūs, Rihardi, šeit redzēt, un tiešām Paldies. Eh, es domāju, ka visi klausītāji ar ļoti lielu nepie, nepacietību gaidīja šo raidījumu, jo mēs jau patiesībā sen par to runājam, ka jūs šeit viesosieties, bet jūs bijāt ļoti aizņemts. Jā, Rihards Dubra. Jums šis gads bija liels tāds jubilejas gads, un mēs visi zinām, ka 28. februārī eh, nu, tika nosvinēta liela dzimšanas diena. Pastāstiet lūdzu, varbūt sāksim ar to, nu, kur tad jūs dzimāt un, un, un kā tas bija un kas tā bija, nu, kāda bija, mēs gan it kā varam lasīt, jā, par ģimeni, bet tomēr, eh, kāda bija tā ģimene, kāpēc mūzika, vai tas nāca arī no jūsu ģimenes, eh, nu, protams, nabiski, ja jūs dzimāt jau kā komponists, bet tomēr, tātad uh, eh, 28. februārī visa Latvija nosvinēja lielu jubileju Rihardam Dubram, uh, jā, nu, bija tāda apaļa jubileja. Tad sāksim ar to dzimšanu. Uh, jā, <laughs> tas ir tāds uh, samērā interesants, um, kā lai saku, un neviegli atbildāms jautājums. Tādēļ, ka es uh, vienmēr saku, ka es esmu mm, audzis laukos un es esmu laucinieks, bet komiskā veidā es esmu dzimis Rīgā. Uh, Eh, un eh, šad tad dzīvē ir gadījies tā, ka man cilvēki vaicā, mm, nu, kad tad jūs no tās Rīgas pārcēlāties tiem laukiem? Es saku, <laughs> es Rīgā neesmu dzīvojis nevienu pašu mirkli. <laughs> man sanāca tā, ka tur bija kaut kādas, jā, es dzimu par ātru. Es dzimu mm. par ātru, un tādēļ tajos laikos, 64. gads, es, eh, es vienkārši piedzimu stradiņu slimnīcā, un tāpēc oh. man visos dokumentos ir rakstīts, ka es esmu dzimis Rīgā, nu tas ir tā tāpat kā piedzimt citā valstī un dabūt pilsonību. Bet Rīgā es patiešām <laughs> neesmu dzīvojis nevienu mirkli. Nu, ar to <clears throat> ģimeni ir bijis tā, ka man ļoti agri nomira tēvs. Man bija četri gadi. Viņš patiesībā jau bija, jau bija slims, kad, tad, kad es dzimu. Un, un, tā varbūt ir, bija tāda viena no tādām skumjākām bērnības atmiņām, ka es nu, Mazs bērns nu, redzēja, kā viņš lēnām izdzis. Bet eh, nu, tajā laikā jau arī, kā jau tik mazam esot, nu es to tik labi nesapratu. Es patiesībā šo te, šo te mirkli, šī te apskaidrība, ka es viņu vairs nekad neredzējuši, man pienāca tikai bērēs. Vēlāk. Ah, bērēs, bērēs tomēr, jā? jā? Jā, jā, jā. Man bija četri gadi un, un, un tajā brīdī, kad, nu, tā sacīt viņu laida kapā, tajā brīdī man sākās lielā raudāšana, jo tikai tad pēkšņi man bija skaidrs, kas ka ir noticis. Nekad. Jā, jā, jā. Nu, Bet mammiņa? Nu, mammiņa, jā, mammiņa, kaut gan mammiņa arī nenodzīvoja ļoti ilgu mūžu, viņa mira 60 gadu vecumā, tā kā pirms 20 <laughs> gadiem, drusku vairāk. Es viņai tā, viņa bija stipri jauna, viņai bija 21 gads, ka es viņai piedzimu un tēvam 28, ka viņš nomira. Tā kā, mm, mm, jā, ļoti jauns. Ļoti jauns, jā. jā. Un, um, sanāca tā, kā jau nu, padomi laiki. Pirmais jau bija tas, ka tajā laikā jau nevarēja tā kā tagad nezinu cik gadu, vai es pat nezinu pusotru var sēdēt mājās ar tikko piedzimušu dēlu, eh, bērnu, dēlu, bērnu. Dēlu, jā. Um, mammai pēc divām nedēļām bija jāiet strādāt vienkārši neko nu, nevarēja. Tajos laikos tā bija, jā. Jā, jā, jā. Un e, pēc tam jau arī, kad arī iesākumā, bet arī pēc tam, kad jau tēva vairs nebija, mammai bija darbs un, un, un, un, un, un rūpes arī par mūsu <laughs> tā laika finansēm, kādas tās bija. Un es patiesībā esmu audzis pie abām savām vecām mamām. Un es esmu tāds interesants radījums, kam no tēva puses viss ir latgalieši un no mammas puses visi kurzemnieki. Man liekas, ka tā ir diezgan daudziem, kas <laughs> Rīgā ir dzimuši. <laughs> nu, varbūt, varbūt, jā. Nu, mans tēvs atbrauc uz Rīgu mācīties šeit satika savu mammu, eh, manu mammu un, mm -hmm. un aprecējās, un, un, un tā nu es arī <laughs> rados. Un kurš eh, tad un, no viņiem bija muzikāls tāds? Uh, nu, no kā tad nāk šī mūzikas mīlestība? Un, no abām un... pusēm. Es teiktu, ka no abām pusēm. Nē, mans tēvs bija, protams, ļoti, ļoti apdāvināts. Viņš nebija ne muzika mācījies neko, bet viņam bija absolūti tā dzird, viņš pēc dzirdes spēlēja klavieres, akordionu, Uh, viņš gleznoja, kaut arī nekur nebija mācījies no amatieriski, bet nu, katrā gadījumā viņam, bet bija, šī, viņam, bija. viņam bija šīs vēlmes arī uh mhm. -huh. šādi, šādi kaut ko darīt. Uh, un, un, jā, tā bērnība pagāja starp divām pusēm, starp Latgalu un starp, starp nu, tādu kurzem? nosacītu kurzemi, jā, tas. Uh, <clears throat> tepat mežā starp ķemeriem un tukumu. <laughs> Kaut gan eh, kurzemes vecā mamma bija pacēlusies vairāk tā kā no liepājas puses. Eh, abas viņas dziedāja. Eh, Mm, nu, Latgāles vecāmām, protams, vairāk dziedāja tādas baznīcas dziesmas, teiksim, ravējot dobes un, un, un visu kaut ko tā, tajā savā ļoti dīvainajā veidā, kas stāvus nekad netupus galvu lejā un ravēja, par ko mana mamma, kas jau nu bija gana jauna, teica vienmēr, <laughs> ka viņai no tās skatīšanās vien jau reipst galva, <laughs> ka, ka viņa redz, ka cilvēks ar galvu uz leju ravē viņa dziedāja, jā, viņa dziedāja, un viņai <clears throat> abām viņām, starp citu, bija tā, ka no rīta, kad viņas pamodās, mm, tad, tad tā sacīt, izlika kājas uz grīdas un turpat uz gultas sēžot kaut ko nodziedāja, kaut kādu īsu dziesmiņu un tad gāja tālāk dienas darbos. Vai tā īsā dziesmiņa bija, teiksim, tāda baznīca mūzika, ja vispār tautas dziesmiņa? Um, nu, nē, nu tā uh, savukārt tā kurzemes vecā mamma, lai arī mm, bija ticīgs cilvēks, uh, Uh, viņai bija tā, viņa vairāk dziedāja tautas dziesmas. Mhm. Viņai tās bija tādas, tādas ikdienai pie, piemērotas, un, un, un arī tā bija viena tāda mazas, tā kā, nu, nu es nezinu, vai tāda, nu, tāda, jā, jā, tāda pilsētas tautas dziesmu uh, eh, frāzītu, ko viņi vienmēr nodziedāja, un tad viņi cēlās un gāja. Uh, Nu, tā tad tas nozīmē, ka tā uh, mīlestība un vēlme rakstīt un radīt sakrālo mūziku tomēr vairāk vai ma mazāk nāca no Latgales vecās mammas. Nē, nu, arī no otras puses. Es taču bērnībā mhm. zināju arī vis visādas latviešu tautas dziesmas, absolūti. Es vēl tagad viņas zinu. <laughs> Tas <laughs> jauki. Ļoti. E, un, un galu galā tā bija mana, tieši kā mana mamma, kur 5 gadu vecumā man aizved uz kaut kādu mazu klubiņu, uh, <clears throat> Kauguros? E, jā, jā, Kauguros, kur viņi redzēja, ka e, viņi, protams, dzirdēja, ka es dziedu, jo man tas bija pielips no, no abām vecām mamām, jā, jo es daļēji uzturējos vai nu pie vienas, vai mm -hmm. nu mhm. pie otras. Uh, Eh, un, un viņa redzēja, ka es dziedu, un, un, un tā viņa aizveda tur uz to, to klubiņu. Tad... Bet tā, tā, tas klubiņš bija tāds klavieru spēle, ja nu, vienkārši bērni kaut, kas, kaut ko tur darījās? Eh, nē, tur bija viss kaut kas, bet man tā kā mhm. aizved uz klavieru spēli, bet tur es ilgi ne, ne, neusturējos, jo eh, tā skolotāja, nu, pārbaudījusi, ko no es varu, teica, ka <laughs> man tā īsti te laikam nav ko darīt, nu, jāiet uz muzikas skolu. Un tā es nonācu tajā muzikas skolā. Un tā bija? Tā bija Jurmāls mūzikas skola. Un tad, tad no septiņu gadu vecuma jā, jo, mūzika, paralēli jā. parastai skolai arī jo, klavieres. Jā, jo, mm, jo mm, tad, kad man bija jāsāk iet skolā, tad man mamma paņēma pie sevis, jo viņa neuzskatīja, ka, ja par otrādi, viņa uzskatīja, ka nevienā ne otrā vietā laukos nav labas skolas un ka, ka man ir tā kā jāmācās tur, kas, protams, rezultējās nepārāk jaukā. Eh, es tā brīžiem domāju, <laughs> ko, ko man mamma domāja, jo es dabūju pirmos trīs gadus mācīties Krievu skolā, <laughs> jo latviešiem vienkārši skola nebija uzbūvēta. Tā kā, Tiešām bija jā, jā, jā, jā, kaut kur uz tā bija. Un tu jau nevarēji tajā laikā iet uz tur, kur tu gribi. Tur, kur, jā, tur, tu, tur, kur tu dzīvo, tur, tur tev ir arī jāiet. Tur bija jāiet, jā. jā, jā. Un tad, kad es biju kādā ceturtā klasē, tad tika uzbūvēta tā, kas tagad ir Jurmals uh, eh, valsts ģimnāzija, uh mhm. -huh. jeb tajā laikā pirmā vidusskola, un tad es turpināju tur, bet no astotās klases tālāk dārziņas skolā. Jā, un eh, vai tā, tanīs laikos, vai jūs arī gājāt ar mammu vai vecām mamām uz baznīcu, vai arī tā baznīcas mūzika nāca no bērnības, vai tas notika vēlāk? Jo atļauts jau nebija. Nu, Ja tas, tas tā, tā nu, atļauts jau nebija, bet, bet nu, kas varēja aiz, aizliegt Latgalē esot iet uz baznīcu? Tur nu, tā, nu, protams, visi gāja Latgalē. uz baznīcu un brauc uz baznīcu, protams, bija kaut kāda daļa, um, kas, kas to nedarīja, uh, bet tiem, kas to darīja, nu, mm, tās mūsu mājas Latgalē atradās ļoti, ļoti, es nezinu, vēl no Rīgas rēķinot Latvijā vispār ir tālāks punkts, jo Tallinn ir tuvāk nekā mūsu <laughs> mājas, kas atrodas eh, apmēram 5 km no Baltkrievijas robežas aiz Dagadas, arī samērā tuvu tam, tam šķaunai, jeb tur pie viņas ir tas draudzības kurgāns saucamais, tas nozīmē pie, pie visu triju valstu robežām arī Krievija tur kaut kāda. Krauslavs rajons laikam, jā? Krauslavs rajons, tas bija Krauslavs rajons, mm -hmm. jā. Kas tā bija par muziku, kas tikko skanēja? Um, nu, pašā sākumā es biju vēlējies tā kā, es gribēju tā kā visu to sasaistīt ar to, ka kā es tā kā varbūt pats esmu audzis. Vai, jā, jā, tas jau būtu tieši, man liekas, būtiski svarīgi. Tāpēc es sāku no kaut kādām absolūtām saknēm, Uh, un un at, arī ar to lietu, kas manā mūžā ir bijis diezgan svarīga, un tā ir Gregorika. Uh, un, um, Mm, jo es esmu Gregoriju pats ļoti daudz dziedājis, man ir plus mīnus kaut kāda minimāla saprašana par to. Esmu arī mazliet izglītojies klosteros pie reāliem benediktīņiem, Vismaz tie, jums tie ir, ir pilnīgi saprašana, Gregori. saprašana nē, nē, nē, kā nu, tas nu, ir jās, tajā, jāska, kā tam ir jāskat. Jā, jā, es jā. principā, jā, es arī puslīdz, puslīdz ra, lasu gan kvadrātu notāciju, gan arī neums. Uh, jo padomu laikā jau Gregorika vispār nemācīja skolās, nu, jo es esmu jau, arī dārziņas skolas produkts jau, un nekas <laughs> nē, nē, nē, vispār. Tas... tas jau sākās vēlāk, tas sākās no 90. gada sākuma. Bet, uh, jā, un, un šis bija viens no maniem, nu es teiktu, vismīļākajiem uh, Eh, gregoriskajiem dziedājumiem antifona salve regīna, ja, ja, ja jau dzied gregoriski, tad, tad pareizi būtu ar itāļu izrunu, jo, jo mm, ar klasisko vai, vai ne, tradicionālo latīņu izrunu tas tā kā īsti neskaitās profesionāli. <clears throat> Tas ir arī zinātniski pierādīts, ka tad, kad bija Gregorija ziedu laika, viņi tika dziedāti tieši ar um, itāļu izrunu, jo tajā laikā vienkārši tā runāja latīņu valodā ar itāļu izrunu. Um, jā, un, un tas ir viens, um, ir trīs varianti, ir tās, tas, tas vienkāršais jeb simpleks, ir, ir svinīgais jeb solemnis, un, bet es esmu izvēlējis to uh, Eh, video, kas man ir vismīļākais, tas ir tas monastikums, jeb klostera variants eh, šai te antifonai. Nezinu, kā man kaut kā visu mūžu viņi ir um, sekojusi un pavadījusi, un, un es pat laiku pa laikam pieķeru sevi tā braucot mašīnā, ka es dungoju to vienkārši. Es nezinu, kāpēc. Šis, šis ir kaut kas tāds, kas ļoti, ļoti saistās ar dzīvi. Nu, jūs arī asociēties ar tādu, un es domāju, ka ļoti daudz cilvēku tieši zina, ka jūs zinat un pārzinat un pārvaldat, un arī tā Gregorika ir arī jūs muzika ietekmējusi. Tas minimalisms kaut kur taču parādās uh, nu, saistībā ar Gregoriku. <laughs> Nu, minimalisms parādās ļo, no ļoti daudziem um, tādiem, nu, kā lai saka, es negribētu lietot teicienu kā ietekmes avotiem, jo es tā burtiski neesmu ietekmējies. Es gribētu teikt no tādiem avotiem, no kuriem es esmu daudz mācījies. Uh, un, protams, Gregorija ir viena lieta, tad ir uh, tas uh, mūzikas virziens, ko mēdz apzīmēt kā jauno vien, vienkāršību. Minimalisms, jā. Uh, nu, tas nav tāds īsti minimalisms, tas jā. ir, ir, ir tas apzīmējums jaunā vienkāršība, kur ir arvo pērts, kur ir uh, kuri ir Džons e, Taveners, e, bet, e, bet nu, mm, Goreckis. Tajā, Goreckis, jā, bet es kaut kā nekad neesmu ar viņu tā, nā, tā man patīk ļoti tā, daudz lietas, ko viņš ir rakstījis, bet es nekad neesmu ar viņu sajūties kaut kā tā, uh, nu, pārnestā nozīmē varbūt dvēseliski tūs. Nezinu, kaut kā, kaut kā nu, ir citi vīri, ar kuriem, <laughs> eh, jo patiesībā, ja man tagad jāsaka, kurš tad nu, no tādiem lielajiem komponistiem man ir bijis tāds, kas man ir dziļi ietekmējis un ar kur es jūtos absolūti radniecisks, tad tas ir gruzīnu komponists Gija Kančelī kur es vēl, man liekas, es vēl vakar klausījos diezgan daudz no viņa mūzikas. Eh, un Es tur atrodu visādi spēles, un caur viņu arī, arī gruzīnu muzikā. Tajā muzikā, tajā, kas gruzīnu muzikā notiek pat laban. Un, un par to varētu būt arī, arī stāsts nāka, Ah, nē, piedošana aiznākamajā muzikālajā fragmentā. Jā, mēs to pēc tam paklausīsimies, Jā. bet tagad mēs paklausīsimies uh, vēl vienu muzikālu fragmentu, ko jūs esat izvēlējies, un tad parunāsim tomēr nu, par to, kas tagad skanēs. Mm. tagad mēs esam atpakaļ. Kas tad bija noskanējis? Jā. Um, te ir tāda tā kā, attīstība visā šajā lietā. Viens no man arī ļoti mīļajiem uh, franču komponistiem ir uh, Maris Durflē. Uh, un, uh, Visa viņa daļrada patiesībā ir uzbūvēta uz Gregorijas bāzes. Tas ir arī princips, kā viņš strādā. Viņš ņem kādu gregorisko dziedājumu vai šī dziedājuma fragment un uz tā būvē savu mūziku, apaudzējot to polifoniski, harmoniski, attīstot, var sakot, profesionāli strādājot ar šīm lietām. Un es to uzskatu par ļoti skaistu. Un manu viena no tādām manām viņa mūzikas virsotnēm ir viņa rekviems. Uh, Un šis fragments ir introitus, jeb, jeb tā tad ievada Ievads. daļa mm -hmm. rekviemam. Nu, es nezinu, man šķiet, ka viņš absolūti, absolūti ģeniāli ir uh, šajā skaņdarbā rīkojies savijot to gan gregoriskās intonācijas un noskaņu ar nu, patiesībā 20. gadsimta cilvēka pasaules uztvere un, un arī skanisko uztvere. Tieši pat mūz muzikālais tas 20. Jā, gadsimts jā, jā, izteikts ir jā, viņam. Jā, jā. jā. Un, un tas man ļoti fascinē, tas, ko viņš tā, dara vai, nu jāsaka, tagad ir darījis. Jā. Um, tur es arī esmu diezgan daudz ko mācījies. Jā, bet nedaudz atkal par jums. Mēs nonācām līdz muzikas skolai, bet tad ir uh, dārziņu skola, es saprotu teorētiķi, un tas ir, uh, nu, tā kā Kā tad tālāk tā dzīve gāja? Nu, dārziņa skola teorētiķi bija absolūti apzināts solis 14 gadu vecumā, jo man bija pilnīgi skaidrs, ko es dzīvē gribu darīt. Uh, Un tajā laikā tā bija vienīgā iespēja, kur es nu, mūzikas vidusskolā varēju mācīties kompozīciju, nu, vai vispār šai vecumā mācīties. Nu, jā, Dārzīs skola jau bija vispār vienīgā tajā laikā, kur varēja gan mācīties, gan, gan muziku, gan, gan arī pabeigt vidusskolu, vai ne? Un jā, tas jā, vienā jā, jā, jā, jā, jā, e, jā. Man kaut kā ļoti veiksmīgi sanāca, ka es e, Eh, kaut kādu pusgadu pirms iestāšanās piedalījos. Es tagad neatceros, kas tas bija par teorētisko priekšmetu konkursu. Un, eh, tā kā nu, man piemīta tā nelāgā lieta, ka es mācījos samērā labi, tad. <laughs> Tad arī tam talantīgiem bērniem ar... mēdz būt arī citādi. <laughs> mēdz būt gan. Uh, tad, jā, tad es mm, eh, tajā konkursā man bija labi panākumi, un man patiesībā tie dārziņskos skolotāji, kas mūs tur vērtē, skolnieks no visas Latvijas, viņi tā kā piedāvāja, nu es nevēlētos nākt uz dārziņiem. Es, protams, eh, saņēmu dušu un prasīju, vai tad jums tā kompozīcija tur ir ar? Un viņi teica, ka ir. Mhm. Jā, dārziņos. un tad uzreiz man bija skaidrs, ko es tālāk darīšu, jo ar to, kā es pats saucu to papīru smērēšanu, es nodarīju nodarbojos jau no astoņu gadu vecuma. Es tieši gribēju jautāt, Jā. ka, vai, vai jūs atceraties arī kaut kādas savas pirmās kompozīcijas? Nu, pirmās kompozīcijas bija, bija tāds, nu, cik vien iespējams slikts Mocarts, jo tajā laikā tas man ļoti patika, un, un, un tāda Mocarta muzika astoņu gadu vecumā šķita absolūti brīnišķīga. <laughs> bet, bet kam, kam, kam jūs rakstījāt? Nu, klavierēm, tas, klavierēm, protams, nu, klavierēm. Jā, nu, pat, tās nebija tādas dziesmiņas, kuras tur, tur, tur ne, ne, ne, kur pionieri dzied? Vai... Ne, ne, ne, ne, nekādas pionieri vienmēr dziesmiņas, <laughs> tās man piedodiet, bet vienmēr ir iebušās. <laughs> es jokojos. Nē, nē, es varētu pat teikt tā, ka vecvecāki no abām pusēm uh, man jau agrā bērnībā iemācīja, kas ir kas. Uh, es pat teiktu, ka daudzas lietas, kuras man, mana kurzemes vecā mamma man pat ir jāprecizē, tā bija mana vecvecmamma. Uh, Eh, daudz lietas, kuras viņi man tajā laikā stāstīja, es teiktu, viņi bija ļoti drosmīgi, ka viņi man to pateica, jo bērns jau nejauši var izpļāpāt kaut ko, kaut gan viņu vienmēr stingri pieteica, ka to nevienam nedrīkst stāstīt, Un ar viņu bija tā, ka omes vārds ir likums, un omē neko pretī pateikt nevar, jo tad var dabūt trauklu pat pamuti. Īsunāti. Uh, Un uh, viņa man bija ļoti, ļoti mīļš cilvēks patiesībā. Mm, viņa un, un vecvectēvs, jo tur bija tā interesanti, ka vecvectēvs tikpat kā nevarēja pastaigāt. Nu, viņš knapi šļūcot, jo viņam bija problēmas un mūsdienās to visu operē, tagad tajos laikos tas nebija. Un tā kā viņam mm, tā staigāšana nebija, viņam nebija īsti ko darīt, viņš kopš dzimšanas viņš sēdēja pie manas gultiņas un ar mani runājās. Mhm. Pateicoties tam, es sāku runāt 9 mēnešu vecumā. Par ko es mani tur leģendas, kā es esmu kaimiņu tantes pārbiedējis, kurš, kuras atnāk pie zīdainīšu un tas <laughs> sāk runāt ar viņām. Un, Bet jā. mēs vairāk parunām par mūziku, jā, jā, man jā, tas jā, ir svarīgi, jā, lai jā, jā, jā. klausītāji dzird, kā tad jūs tur tā kā jā. nonācāt līdz savam skaistajām dižajām nu, jā, un vispār eh, bet, spēlēšanu bet, eh, baznīcā. Tas, tas stāsts ir tāds, eh, kādēļ es arī, arī par šo, ka uh, man bija diezgan ātri skaidrs, kas ir kas, pateicoties vecvecākiem, un līdz ar to man nekad nebija kaut kādas tādas vēlēšanās, nu, mm, ja stāsts par pionieru dziesmiņām, tad, tad <laughs> kaut ko mēģināt darīt šai virzienā. Nē, es spēlēju klavierus, un, un man ļoti agri kaut kā radās tāda vēlēšanās, nu, tā kā kaut ko improvizēt, jo Jāsaka godīgi, es klavieres spēlēju diezgan daudz, bet ne jau to, kas ir uzdots, jo es kaut nu, ko tur improvizēju. Ļoti daudz tās, darīt talantīgie bērni. situācijas, ka ka zvana klavieru skolotāja pēc stundas mammai un saka, viņš atkal neko nav, nav darījis, un mamma ir absolūtā šokā, kā viņš vakar gandrīz visu dienu spēlēja klavieres, jo viņa nebija muzikāli izglītot, un viņa uh, um, ehm, nepazinot, un vecot, viņi nesaprata, ko es tieši spēlēju. Jā. Jā. Nu, tagad mēs atkal ieejam mazā nelielā muzikālā pauzē. Tad kas būs tagad? Tagad ir, um, jā, saikne ar to, par ko es runāju, zināma saikne ar kančelī, bet ir kaut kas tāds, ko um, meklējot um, kaut kādas kančelī mūzikas ierakstus, es esmu um, atradis tieši Gruzijas uh, mūzikā, un tieši Gruzijā, mm, un tas ir, manuprāt, kaut kas ārkārtīgi unikāls. Tas ir baznīcas dziedājums, nu šis būs konkrēti viens baznīcas dziedājums, ir 50. psalms, kuru dziedas tēvs Arhimandrīts uh, e, Serafims Bitharibi, kurš dzied uh, dziedājumus aramiešu valodā, tātad valodā, kurā runāja arī Jēzus. Uh, absolūti fantastisks cilvēks ar, nu, vienkārši, man jāsaka, vaiprātīgu dzīves gājumu. Jā, bet par bet, to citu reizi, šoreiz par jums. Nē, nē, nē, nē, nē, nē protams, bet, bet tā, tas, tas, kas tur skan, protams, tur ir mazliet koris fonā, tur arī ir viena meitenes balss, bet eh, viņš tādā ļoti augstā tenorā dzied. Tas ir absolūti fascinējoši. Ja, ja gadās eh, kaut kur internetā pameklēt, viņam ir diezgan daudz šo te dziedājumu. Tā ir kaut kāda pilnīgi e, kosmiska pasaule, tā ir visuma pasaule, tas ir tad, kad klausās, kā viņš dzied, ir, ir, ir tāda sajūta, ka pēkšņi tiešām <laughs> nodibinās kāds kontakts ar augstākiem spēkiem. Varbūt arī aramiešu valoda ir tā kā arī tas, tāds, kas jā, saslēdz jā, tās debesis. Jā. Tagad mēs esam atkal atpakaļ, un eh, klausītāji studijas viesis ir komponists ērģelnieks, eh, sakrālās mūzikas komponists Rihards Dubra, kuram šogad vēl ar vienu, šis ir jubilejas gads, drīz jau gan beigsies. Tagad ir tāds advents laiks, un eh, jā, visi ir tādi, nu, jau steigā, visi jau domā par Ziemassvētkiem. Kā ir ar tādu mieru iekšējo, jo jūs, faktiski, jūs muziku zina, visa Latvija, vismaz eh, tā Latvijas daļa, kas, eh, kas dzied eh, un ir un apmeklē katoļu baznīcas. Varbūt nedaudz uh, īsi, visi mēs saprotam, ka jūs bijāt arī mūzikas akadēmijā un tur, protams, esat beidzis kompozīciju un tā, bet jūs ilgstoši esat spēlējis uh, Marijas Magdalēnas baznīcā ērģeles. Kā jūs nonācām līdz tam, kad vispār vajag ērģeles spēlēt un, uh, un, un kas bija tas stimuls, kāpēc tieši baznīca, jo taču var koncertēt kultūras namos un visur citur. Kā, kā jūs nonācāt līdz eh, tam, ka tā ir tiešām tāda sakrālā mūzika? Mm, nu, tas, ka es eh, rakstīšu sakrālo mūziku, tas man stipri ātri bija skaidrs, tāpēc, ka, mm, es nezinu, man vajadzēja kaut kādu tādu Es nenoniecinu nevienu citu žanru, jo, jo mans arī viens no maniem mūža teicieniem ir tād, ka, tāds, ka e, neviens mūzikas žanrs nav slikts pats par sevi, un mēs nedrīkstam teikt, ka šāda mūzika slikta vai tāda ir slikta. Ir tikai profesionāli vai neprofesionāli uzrakstīta mūzika, jo tas ir profesionāli tad, tad tas ir tikpat labi, kā es saku, profesionāli uzrakstīt popdziesmu ir tikpat vērtīgi, kā profesionāli uz, uzrakstīts akadēmiskās mūzikas skaņdarbs. Šajā gadījumā ir tikai jautājums par gaumi, un par gaumi, kā zināms, nestrīdās. Nestrīdās, jā, jā. tā gan ir. Tā, <laughs> tā gan bieži vien strīdās. <laughs> strīdās, bet to nevajag darīt, tāpēc, ka tā ir lieta, ko nevar izstrīdēt nekādīgi. Mm -hmm. Um, jā, tā tad man bija diezgan ātri skaidrs, jo man bija vajadzīgs, um, teiksim, šie parametri, uh, šis konkrētais dziļums mūzikā vai šis konkrētais dziļuma līmenis, teiksim tā, un, un tas man arī saistīja, un tur es diezgan daudz smēlos iedvesmu. Bet man ir arī diezgan ātri bijis skaidrs, ka es nekad nebūšu izpildītāja mākslinieks, Jo manī tā, tā sacīt, publika, kas uz mani skatās, eh, gana pamatīgi streso. Un vienīgais veids, jā, kā es varu, kur man nav nekāda stresa, ko es varu darīt, tā ir dziedāšana. Tādēļ es esmu arī pietiekami daudz un ilgāku laiku arī kādreiz dziedājis uh, skolā Kantorum Rīga, tad, kad vēl bija pirmais jauktais sastāvs, sastāvs. tagad tas ir vīru sastāvs. Uh, Un, jā, tur kaut kas mazliet vairāk kā desmit gadi sanāca tur nodziedāt un arī vēl joprojām dziedu psalmus baznīcā solo. Un, un, un vēl joprojām arī Magdalēnas baznīca ir tā jūs, kur jūs esat ka, tā kā nu, kantons vai, kā, vai, vai tā kā vad, muzikālais vadītājs? Nē, nē, nē, nu tas ir, <laughs> kā lai saka, eh, formāli kādreiz priekšdziedātājs sauc par kantoriem, bet, Jā. Eh, bet eh, nu, es jau tā brīvprātīgi, kad es esmu, tad es, ja vajag, es labprāt kaut ko nodziedu un, un nu, līdz šim vēl kaut kā tā ir, ka, ka lielās sestdienas vakara dievkalpojumā eh, lielais eksultē dziedājums ir mans, <laughs> kur es varu izpausties, eh, dziedot mm, no priekšas eh, visai draudzēji, bet nu, laiks dara savu, un es tā lēnām sāku domāt, ka nu, jāprotās jau vienreiz un jāļauj kādam <laughs> jaunākam to nodziedāt. Tā jau gan ir. με θυμών ο Θεός γνωτέ klausītāji, mēs esam atkal atpakaļ. Ah, kā tas laiks skrien uz priekšu. Un, <laughs> jā, kas tas bija, kas, ko, ko mēs klausījāmies? Tā, tā ir vēl viena pilnīgi cita pasaule muzikā, ko es um, esmu atklājis, un tas ir atkal viens uh, priesteris, tas ir mm, grieķu pareisticīgo priesteris Nikodīms Kabarnos, uh, Eh, un viņš ir absolūti izcils bizantiskās dziedāšanas eh, paraugs, tur arī drusciņu fonā ir koris, un viņš arī ir no tiem augstajiem tenoriem, bet nu, tur, tur ir atkal pilnīgi cits visums. <laughs> jo tad, kad mēs klausāmies ar savu tādu nu, ļoti eiropeisko pieredzi, un tad, kad mēs vienkārši vairs nesaprotam, te mums ir tā kā mažors vai tā kā minors, vai kas tas vispār ir, ko mēs dzirdam, ja, jo tā, pēc mūsu priekšstatiem vajadzētu būt vienam, bet patiesībā viņš piedāvā kaut ko citu. E, tas arī ir absolūti fantastiski, bet es teiktu, ka tāda veida dziedāšana, nu vismaz manā uztverē, stipri piedienu adventa laikam, jo tas tik ļoti rosina uz dažādām pārdomām, un, kā, kā zināms, nu, tādas pārdomas par visu uh, un apceres adventa laikam patiešām ir, ir ļoti, ļoti piestāvošas. Uh, tas ir To es esmu salīdzinoši nesen atklājis sev un, un labprāt dalos ar to, jo man šķiet tā, tā ir kaut kāda tāda pasaule, kur daudz cilvēku varētu atrast sev kādas, kādas jaukas idejas. Jā, no nu, adventu laikam vispār nav tā ļoti daudz. Es tikai zinu Redmergar motets, protams, ārvalpērt uh, eh, zīben eh, magnifikāten eh, antifonen, tas ir jā. viņam adventam. Vai jūs arī esat kaut ko adventam uzrakstījis? Uh, jā, es, es te vienreiz piedalījos. Ne, man adventā ir šis un tas kaut kādas tādas, tādas gan kordziesmas uh, no tās pašas rorātas sērijas vairākas un, un, un, un, un vēl šis tas, uh, bet vienreiz bija Anglijā, no, nu, gads desmit atpakaļ man man prāt, kaut kāds tāds eh, pasākums, kur tika aicināti septiņi dažādi komponisti no pasaules eh, uz, uzrakstīt šīs te septiņas O antifonas, saucamās adventa mm -hmm. antifonas, un, un eh, kā vienam no septiņiem arī man tika piedāvāts, un līdz ar to man arī ir šāda viena no šīm te septiņām O antifonām. Es noteikti pameklēsim un droši vien ar kā... O radiks jesse. Paldies par ziņu un <laughs> rādījām arī klausītāji visi tie, kas dziedat koros, meklējam Riharda Dubras antiforu, jo tāpēc, ka nu, tagad šis ir tas laiks, kad mēs to varam dziedāt. Jā, un tagad atkal varbūt ieiesim īsā muzikālā pauzē un tad mēs varētu atkal turpināt. Mm. Nu, mēs esam atkal atpakaļ rādījumā arī klausītāji. Eh, mūzika manā baznīcā un Rihards Dubra ir studijas viesis. Nu, mums vairs nav daudz laika, diemžēl. Kas notiek tagad jūsu dzīvē? Es zinu, ka tikko bija ļoti liels notikums uh, Liepājā un izskanēja jau trešā simfonija. Uh, Kas rosina rakstīt simfoniju, kas rosina uh, rakstīt garīgo mūziku, un vai simfonija ir arī garīga? Kā tas tur īsti ir, kas notiek tanī dvēselē un sirdī, un kāpēc gribās tieši šādi izpausties? Viss mūzika ir garīga, tāpēc, ka mūzikas rad, radīšanas process ir garīgs process. <laughs> Piekrītu. tur, tur, <laughs> tā, tādēļ uh, <laughs> ar šo terminu ir tā, nu, man, man šķiet, vispār um, to garīgumu varētu attiecināt uz jebkuru mākslas veidu, jo, jo mēs nevaram, uh, protams, garīgais process vienmēr prasa daudz fiziskos spēks, bet nu reāli fiziski mēs neradām, mēs radām tomēr garīgi. Uh, un un um, ar tām simfonijām, nu kādēļ ne? Um, Pirmkārt, eh, pirmkārt, jebkurš skaņdarbs, jebkurā skaņdarbā mēs varam ietvert to garīgo saturu. Mums jau viņš nav obligāti jāizstāsta ar vārdiem, un tā ir viena lieta, kas man brīžiem arī tracina mūsdienās, ka pirms katra skaņdarba tiek ilgi stāstīts, par ko tur ir, un pēc tam tāds vienkāršs klausītājs no laukiem kā es klausās un domā, interesanti, kur tas ir? Es neko no tā nedzirdu, kas man tika stāstīts, un tā ir ļoti liela kļūda, tāpēc, ka mūzika ir vienīgais no mākslas veidiem, kas savu stāstu stāsta ar skaņām. Ja es gribētu dzirdēt ar vārdiem, es iet uz teātri, ja es gribētu... Vai rakstīt operu. Izlasīt, tad es, eh, es ņemtu romānu un lasītu, Jā. ja, bet, bet mēs to stāstām ar, ar, ar skaņām, un ir tas brīnišķais, ka to, to attēlu, to bildi, to, to stāstu, katrs klausītājs var iztēloties tādu, kāds viņam ir tuvāk. Citiem vārdiem mēs varam atvērt viņa šo te iztēli un liktai darboties. Un, um, ja man kāds desmit minūtes stāsta priekšā, viņš taču man ierobežo, viņš man neļauj vairs tā kā iet tālāk. Un es domāju, ka tas patiesībā mm, ir kaut kāds zaudējums skaņdarbam. Bet uh, ir tā, ka tas tā mm, simfonija rakstīšana, tas ir viens no tādiem lielākajiem maniem mūža mērķiem un sapņiem, bet no nu, tas tām simfonijām ir tā kā ar visiem lieliem skaņdarbiem, tas prasa ļoti daudz laika, un to, nu, mm, no kaut kā jau ir jāpārtiek, un to var atļauties rakstīt, tad, ka kāds kaut ko tādu pasūta. Eh, un, eh, un visbiežāk jau pasūta kora dziesmas eh, un, un, un mazākus skaņdarbiņus un dabīgi, ka tie ir vairumā, nu, tāpēc, ka tas ir mans darbs un to es daru. Bet, nu, paldies Dievam, šad tad gadās arī šīs te veiksmes, ka, mm, kad ir iespējams uzrakstīt tādus lielākus skaņdarbus, un tad tajos, tajos es stāstu to lielo stāstu, uh, to, kas notiek pasaulē, to, kas man sāp, to, kas sāp daudziem cilvēkiem, un šī konkrēta pēdējā trešā simfonija, kuras rakstīja 22. gadā, arī ir, eh, nu, pašreizējās realitātes atainojums. Tā nav tik mīlīga muziciņa, kāda es dažreiz mēdzu rakstīt. Tur viss ir diezgan skarbi un pat brīžiem eh, nepatīkami. Eh, jā, nu tur es izstāstu to stāstu, kas ir, un mēs jau zinām, kas tajā 22. gadā notika. Nu, jā. Un tas patiesībā ir stāsts par šo, un, un vidējā otrā, otrajā daļā ir nu, sāpes par tiem, kur ir daudz ko pārcietuši, kur ir gājuši bojā, kur ir pazemoti. Nu, būtībā stāsts par, par to, kas pat labam notiek. Tas nozīmē, ka būtībā tas ir uh, simfonija par situāciju, kas ir saistīta ar karu, ar ciešanām, Jā. ar apdraudējumiem, uh, un to, kas notiek. Vai? Nu, ne tikai tur ir arī visādas citādas lietiņas risinātas, bet nu, kat katrā gadījumā šoreiz stāsts ir tāds, ka es tā kā mēģinu risināt problēmas, nevis mēģinu piedāvāt aizmirsties. atkal nedaudz atpūtāmies, varbūt arī nē, nu, vienkārši klausījāmies skaistu mūziku, kas bija tas, kas tagad skan? Pēdējo, pēdējo es tā kā apzināti izvēlējos kaut ko no vienas puses ļoti gaišu, ļoti caurspīdīgi skaistu, jo <laughs> meklējot šādus un tādus skaņdarbus, es esmu atradis tādu Eh, angļu komponistu Filipu Stopfordu, ko, kur es, eh, vai lai Eriks man piedod, es <laughs> gribētu notēvēt par angļu Erika Ešanvaldu. <laughs> Mm, eh, un tā ir viena dziesma, kas tā kā iesākās, viņa, ir, viņa būtu atbilstoši šim laikam, viņa ir mazliet tā kā Ziemassvētku noskaņās, tā ir tā kā šūpaļu dziesma tikko piedzimušam bērnam, bet diemžēl viņa nezaudējot savu maigo raksturu, tekstā aizved līdz Herodam un līdz mazo bērnu slepkavošanai, eh, mm. bet mūzika ir un paliek maiga, un te ir tas paradoks, te, kas tai dziesmiņā ir, eh, un tādēļ tā man ir arī uzrunājusi, un šo dziesmu izpilda viens no mm, mūsdienās nu, tādiem vislabākajiem angļu vokālajiem ansambļiem Voča Seita. Ehm, es domāju, ka neskatoties uz tām skumjām, kas tur ir iekšā, tur ir arī ļoti daudz gaišuma, un tas ir kaut kas tāds, ehm, ar ko ir patīkami pielikt punktu. Jā, nu, mūsu stunda gandrīz ir beigusies, un patiesībā mēs par jūsu tādu dzīvi, kā laiku, kad jūs komponējāt, patiesībā nemaz tik daudz neparunājām, jā, vairāk paklausījāmies to, kas, kas pašam patīk. Noslēgumā varbūt nu, kaut tā diezgan īsi. Jūs tomēr esat uh, pats dziedātais, ērģelnieks, komponists un uh, faktiski audzinat jaunu paudzi arī uh, muziķus, uh, kas koncertē, spēlē, dzied, arī baznīcas. Vai jums ir kaut kāds novēlējums arī tiem pašiem, kaut vai cilvēkiem, kas vienkārši dzied jūs vienkāršās misas? Ja, nu, tāds, ka, ko jūs gribētu novēlēt? Ko vajag darīt baznīcā? Kā vajag darīt baznīcā? Kam tur vajadzētu skanēt? Uh, un kā galvenais, ja, jo, jo mēs te aizkadrā nedaudz aprunājāmies par to, kā vispār, kas skan un kā skan baznīcā. Varbūt ir kāds novēlējums um, cilvēkiem, nu, ņemot vērā to ļoti milzīgo pieredzi. Te es gribētu tā kā atgriezties pie tās vienas lietas, ko es teicu sarunā, ka uh, žanram jau īsti nav nozīmes – Tas, kas uh, visbiežāk nu, mani uztrauc un citreiz dara bažīgu mm, par mūziku, kas baznīcā skan, nu, piedodiet, tā ir neprofesionalitāte. D eh, mācaties, izglītojieties, uh, es nezinu, interesējieties, uh, ierakstu tagad tik daudz, tagad var atrast tik daudz lietas, no kā mācīties, uh, vārds sakot, ja tas ir profesionāli, tad tas ir piedienīgi. Nu, protams, atbilstoši par tēmu. Mēs esam baznīcā un, un um, mums ir jāzina un jāsaprot, par ko mēs tur dziedam un par ko mēs tur runājam. Un, un varbūt, ka nu, gluži uh, pilnīgi viss nav piemērots šai telpai. Ja. Skaidrs, ka, ka ja mūzika ir nākus no sirds, ja mūzika nav destruktīva, ja mūzika, teiksim, nerunā pretī ticībai, nu, viņu var skanēt baznīcā, te ir atkal tā cita lieta, viņi varbūt nevar skanēt dievkalpojumu laikā. Galvenais – lai tas ir profesionāli pasniegts un profesionāli izpildīts un profesionāli sagatavots. Tad viss ir brīnišķīgi. Paldies, Rihard Dubra, par laiku. Es, es noteikti jūs aicināšu uz vēl vienu sarunu, jo ir tik daudz palika neizrunāts, ko mēs runājām kaut kad aizkadrā un tā. Paldies jums vēlreiz tiešām no sirds un apsveicu ar pagājušā gada un vispār šī gada lielo jubileju. Paldies. Un uh, ar visām jā, skaistajām brīnišķīgiem notikumiem kā simfonijas atskaņošana trešās, lai jums arī ir uh, nu, mierīgs, bet radošs šis te gaidīšanas laiks, jo uh, jo, nu jā, viņš, tas tomēr ir gaišs notikums, ko mēs katru gadu sagaidām vairāk vai mazāk sevi, es ceru. Jā, paldies jums, Rihard, un eh, noteikti paldies, paldies jums vispār visu klausītāju, dziedātāju, muziķu vārdā, it sevišķi no baznīcas par jūsu, um, pirmkārt, uh, misēm, dziesmām, jo man kā dziedātāja ir ļoti viegli dziedāt jūsu muziku ar ārkārtīgi perfekto balsvedību, bet tas ir jau atkal cita raidījuma tēma. Paldies! Paldies! Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Mūzika manā baznīcā.